Amoriños collín, averiñado do mar, amoriños collín, no nos puedo olvidar, No nos puedo olvidar. Amoriños collín, averiñado do mar. mi canela. la la. Amoriños collín, y do mar. Amoriños collín, no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar. Amoriños collín, y do mar. Y al arriba no sé dónde. la trailalalelo. Había no sé qué santo. la la la hace no sé qué. Ay, la, la, la, lo, ay, la, la, la, lo. Ana va no sé cuánto. Ay, la, la, la, lo, ay, la, la, la, lo. Amoriños collín, abre viña do mar. Amoriños collín, no nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar. Amoriños collín, abre viña do